mwese mu isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari serafina Kizimana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira gusuzuma ingene kubomora amazu yubatswe iruhande y'amabarabara biriko biragenda n'igikorwa c'abahinga catanguye kuri uwa mbere mu gisagara ca bujumbura muri zone ya buterere aho catanguriye abanyagihugu basaba kuronswa inyishu vuba kugira ngo abifuza gusubira kubaka boroherwe ishyirahamwe furikone efu gishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama rirasaba ko hakorwa amatohoza kugira abari mu masentare bari kubarahindurirwa ibanza bagiwe n'icyaha bahanwe urongo iryo shirahamwe avuga ko kubwiwe ukubahindurira aho bakorera atari cyo gihano gikwiye muraza kumva murano makuru ico n'urwego rw'abashingwamanza bibujumbura bavuga ko turakubitira no mu ntara yacu ibitoka ibidandazwa nk'ibifungugwa biduga ku rugero ruteye amakenga abanyagihugu ariko rero ngo biriko birabura cyane nibyo usanga atari mu iyera ryabyo mukanya nido nido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi igikorwa cyo gusuzuma ingene kubomora amazu yubatswe iruhande y'amabarabara cagenze kiriko kirarangurwa kuva kuri uwa mbere mu gisagara ca bujumbura muri zone buterere komine ntangwa aho bagenzi bacu baciye bamwe mu bisamburiye ko mwene izo nyubako bavuga ko bakira neza ico gikorwa ariko nubwo biruko bavuga ko kuba abo bahinga barungitswe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusangi bagenda batabahaye inyishu bigatuma basigarana amakenga mu gihe hari gusubira kubaka basaba ko inyishu yoboneka vuba n'inkuru tubaza Jerome Hakizimana none muri uwo mwanya jewe nk'umwenegihugu iki ngumize hahandi hakera canke negeze inyuma bamwe mu bari bamaze kubomora amazu yabo ari iruhande y'ibarabara bakira neza igikorwa cyo gusuzuma ingene iryo bomorwa ryagenze uyu niwo muri kiyange ya mbere muri zone buterere ni igikorwa je nshima ni igikorwa ciza amategeko ariho kugira yubahirizwe kumbure hoba harakaciyemwo abaje gupima ubwa mbere bakatubwira ko twobomora amakorotire yabarihenze canke ntibabajije nubwo biruko bashikiriza ko bari bifuza ko abo bariko barashira mu ngiro icyo gikorwa bari kuvaho babahaye inyishu gute bamenye ko bakurikije amategeko mu kubomora mwebwe nk'abatekinisi aba engineer barungitswe na ministere muraje murapima kandi musanze vy'ukuri n'ubahirije amategeko aho banyeretse kubomora nabomoye none nabomoye bikwiye ko mbomora canke byari bikwiye imetero ziwanje zari zikwiye sinari kubomora ico nico kibazo ubu munyagihugu wo muri kiyange ya mbere nyene Ico gikorwa gisanze yarabomoye uruhome rw'uruzitiro rw'inzu yiwe akaba yariko yitegurira gusubira kubaka. None muri uwo mwanya jewe nk'umwene gihugu nkora iki? nico kibazo mfise ngumize hahandi hakera canke negeze inyuma kuri ivyo abahinga barungiswe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano bariko barashira mu ngiro ico gikorwa babasigurira ko bo baje kugira umwihwezo gusa uwadutumye nico gituma yadutumye kugira ngo kumbure ibyo byose mufise abitangire inyishu afise redone ziri fiyable zivuye sur terrain nubu nubu hagume kujya nyene si wubake cyangwa usambure si twebwe eh, icyo twebwe badutumye twaje kugira constatation irite mugani twaje kubwira abantu bubaka cyangwa abo banyagihugu bagasaba ko inyishu yoboneka vuba kugira ngo nk'abatari bwasubire kubaka bazobikore bisunze iyo nyishu urakoze Jerome umwe mu bashinga amateka yibutsa ko ingingo ya leta iza yisunga ineza y'umunyagihugu Pamphile Marayika hakabona ko icari gutangura imbere yo kubomora ari ukwerekana impapuro zabanye n'amazu ikindi ashikiriza nuko mu ibomorwa ry'ayo mazu atankunzi vyojamo ibisagara bitunganije neza tubisunze nk'ingingo ya mirongo icyenda n'umunani niho umuntu ashaka gusanga ibijyanye na za metero numva bariko baravuga tugiye nko kuri paragraphe ya kabiri le premier point niho bavuga ibijyanye n'amametero bateza kuza barasiga ku mabarabara mu itegeko rigenga amatongo niho bavuga mu gifaransa ko donc ni domaine public partiel aho rero muri izo metero ni ukuvuga yuko nta muntu n'umwe ahagaba keretse leta gusa twese turahafise ku ruhande ndabura hafise uruhande n'undi ahafise ku ruhande ku buryo rero ata muntu n'umwe akwiye kuhigarurira kiretse nyir'utubari mukuru w'igihugu wenyine niwe ashobora guhindura iyo domene publique akayihindura domene prive arashufise ubwo burenganzira kugira ngo ahahereze abantu ni ukuraba rero nko muri abo bantu bari gusanganya izo mpapuro y'uko hoba hariho nk'abantu bari barahawe na makuru ajyanye n'ubutungane naho ishyirahamwe ryishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama forikone f ribona ko uguhindurira ikibanza cy'akazi abarongoye amasentare y'intango biriko biraba mu mihinga itandukanye y'igihugu atari gihano mu itangazo ryasohowe n'iryo shirahamwe kuri uwa mbere Gerard Hakizimana rirongo yasaba ko hokogwa nyabona amatohoza kugira uwagirwa n'icaha ahantu. tuba tugize tubona eh, bamwe mu bategetsi b'ubushikiranganji bujeje ubutungane bariko barakora ingendo mu ntara zitandukanye mu gushika ku kivi Eh, baraba ingene abamagisa eh, bariko barakora Ishyirahamwe gishinze gwanya ikimenyane n'akamwana mama mu Burundi twagiye dufate kano kanya dushimire abo bategetse bo mu bushikanganje bw'ubutungane kuri ico gikorwa ciza bariko barakora tugase n'ubundi bushikanganje kubwo barabirako ariko kandi tugize iminsi tubona mwizo ngendo nyene ko hari ibihano bigenda bitangwa aho usanga bimwe twita amamitation biriko birahabwa eh, abakozi b'ubwo bushikiranganje ugasanga mbere bimuwe mu ntara iyi bashigwa mu yindi ishira hamwe turongwe gishinzwe gwanya ikimenye nakamwa na mama dusanga iyo ngingo ari igihano kiri muri rusange tukaba tuzi ko igihano cyategeza kuronka umuntu umwe yakoze icaha aha kandi tumenyesha ko ugutanga mitaso cyangwa kuguhindurirwa ikibanza aho bakorera atari gihano mwishyamba tukigishinze gwanda kimena kamwana mama turazi ko ivyo atari bihano ariko kandi tugasaba ko hoba matohoza kugira wagiyigwa cyangwa ufise ikosa abari wahanwa hanyuma udafise ikosa nawe asubira atunganirizwe mu gusubizwa aho yahorakorera nubwo biri uko ubushikiranganje bujeje ubutungane ngo burafise ububasha bwo kwimura abacamanza kubasubiriza canke kubahagarika mu mabanga yabo bigashikizwa n’urongo urwego rw'abashingwa amanzi bujumbura Jean de Dieu Muhozenge havuga ariko ko abacamanza bafatiwe ingingo benizo babimenyeshwa biciye mu rwandiko tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Honera Muco bwa mbere ho narabyumvise nk'abandi barundi bose ko hari aho yagendeye umushikiranganji w'ubutungane hanyuma agaheza agafata ingingo icyo ntazi gusa ndashaka kwinjiramo birebire ni uko ntazi yuko bakuwe burundu ni uko bahagaritswe ni uko bungururijwe aho bahora bakora cyangwa amabanga bari bajejwe ariko icyo navuga ni canke itakurikije inzira bitegerezwa gucamo biragira ingaruka kuko ukuwe ndiko mvuga gukurwa aho guhindurirwa akazi ibyo bita mutation aho ukorera canke kuva ku mabanga yo kurongora isentare novuga yuko ari ububasha baba baguhaye mugabo si ukuvuga ko amategeko akukwigiye awagushizeho ah, arafite uburenganzira bwo gukura kandi ubukujejwe nk'ubwukurira ashobora gukura akagushira ahandi bivanye n'imvu yabimutumye isanganiro inama isumba ingimba turabandanya nano makuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu umuntu umwe yapfuye abandi babiri barakomereka bikomeye biturutse ku isanganya ryabereye kuri transversale y'indwi igihanga ku ibarabara riva i bujumbura rija mu rugombo hari kuri uwa mbere mu gatondo abari hafi y'ahabereye iryo sanganya bamenyesha ko yari imodoka yari ivuye i bujumbura iriko iriruka cyane icise kipikipiki yari ihetse abantu babiri abanyagihugu cyo kimwe n'abarongoye intwaro basaba abajejwe uruja n'uruza ku mabarabara gucungera bikwiye imivuduko y'imodokari n'amapikipiki amasezerano y'ubudandaji hagati y'ishyirahamwe ry'abadandaza b'abarundi n'abo mu gihugu kibanye cya tanzania ngo akamaro abarundi nko korohereza uburundi budafise umuhora kwiba hari hamwe no korohereza abarundi bazana ibidandazwa gusumba uko vyahora bishikizwa n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abadandaza mu burundi akobu antoine muzaneza avuga ko akunguka ari kenshi mu gukoresha ikiyagatanganyika tanganyika hamwe n'ibarabara ry'indarayi ayo masezerano niyumvira hamwe vyoja mu ngiro yuko vyogira ikamaro kanini cyane ku byerekeye ubwa mbere murabona yuko nk'igihugu c'u Burundi gisanzwe kiri hagati na hagati y'ibindi bihugu kidafise umuhora ku ibahari eh, mwarumvise umukuru w'igihugu cya Tanzania yuko yavuze yuko agiye korosha gusumba bashaka gusumba uko bahora basanzwe bakora ku kivuko cya Tanzania kugira ngo abarundi bazoba bazanye ibidandazwa bivuye hanze bashobore kubitwara atakibazo na kimwe kandi mwarumvise ko ubu hagati mu gihugu cya Tanzania nyene yuko ivyerekeye iminzane amabarabara twari dusanzwe tuza turahura n'ingorane zitandukanye ubu baroroheje nk'inshuro mirongo umunani ku ijana ivyerekeye ibidandazwa navyo murabona ko hari ibidandazwa bisanzwe biva mu Burundi iwacu bigenda muri Tanzania nk'akarorero hariho nk'ibintu vyengira abaje abari ku mupaka wa Kobero n'ahandi muramaze kubona amavoka ibiki hari ibintu byinshi basanzwe baza gutora no mu Burundi ubu baroroheje hariho urudandazwa hagati y'igihugu cy'u Burundi na Tanzania bitubona bisa n’ibiko bigenda neza cyane hanyuma murazi neza yuko hariho ikintu mwumvise umukuru w'igihugu cya Tanzania yavuze yuko agiye gushyira ku kivuko cy'ikigoma agiye kunyarutsa inyubako zihari amabongere bongere bahashire cyo bita aho abarundi zuhora dushikiza ibidandazwa donc ama entrepôt kugira ngo bizoce biza byinjire mu Burundi atakibazo na kimwe kihari kandi dukoresheje bimwe bita amawago amatrain hanyuma dukoresheje n'ubwato hama ku cereka igihugu cy'u naho mwarumvise ko bemeye yuko ahantu dusanzwe dufise tugomba kuzokubaka aho aho tuzoshikiza ibidandazo biri muri transite ataho biba biriko biraja hanze canke nk'ibivuye hanze bigashikira aho hantu hama uburundi bugaheza bukaca bibirungika mu bindi bihugu rero bakunguko ni kanini cyane eh, ku bijyanye no gukoresha ikiyaga Tanganyika ku bijyanye no kuzokoresha ibijanye n'indege ngira mwaravyumvise eh, hanyuma n'ibijyanye no kuzokoresha bimwe bita matrin mabarabara agiye kubakwa kugira ngo dushikire hariya igitega hariya bazokwimbanike n'ahandi e, musongati rero ndimvira yuko akunguka kazoba kanini cyane ku bagwizatunga b'abarundi hamwe n'abagwizatunga ba tanzaniya Mitahe naigera ku bice mirongo itatu n'indwi ku ijana ngo niyo yatangujwe n'amashyirahamwe mirongo itandatu n'abiri yahawe imposha ntegekanyo ibyo bita certificat temporaire mu rurimi rw'igifaransa zo kwinjiza ibyankenerwa kugira atangure imirimo mu kiganiro n'abamenyesha amakuru kuri uwa mbere ubuyobozi bw'ikigo kijeje korohereza abanyamitahe busigura ko ubukene bw'imitahe bwatumwe n'uko ayo mashyirahamwe akiri mu ntango z'ibikorwa yiyemeje ku bijyanye n'ibyaranguwe mu gice cya kane cy'umwaka desire musharitse arongoye ikigo api havuga ko ibice mirongo ine n'indwi ku ijana by'imitahe yategekanywa biri ku mirimo hakamenyesha ariko ko ubuzi bwatanzwe ku bice birenga ijana na kane ku kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika ku igenekerezo rya mirongo itatu ruheshi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hatanzwe ivyo twita impapuro mfatakibanza zerekana ko umuntu ariko arakoresha uburushe neza ijana na cumi n'icenda ku mashirahamwe mirongo itandatu n'abiri mu ntumbero yo gukurikirana uburusho buba bwatanzwe aya mashyirahamwe amaze gukoresha umutahe ungana n'imiliyaridi amajana abiri na zitanu miliyoni amajana atanu na mirongo itanu atandatu n'indwi n'ibihumbi amajana atanu na mirongo ine na zine n'amajana ane na mirongo irindwi ku mafaranga y'amarundi hakaba hari hategekanijwe hafi miliyaridi amajana atanu na mirongo itanu na zitandatu n'imiliyoni amajana indwi n'uturenga aya mashyirahamwe menshi nayagitangura noba ntiyoca atangura ngo azanira umutahe rimwe muga cane cane ikibiga gikomeye uko tubona ko izo mashini baba baranditse mu migambi yabo ko ziriko ziraza kandi zatanguye gukora hanyuma ivyerekeye ibikoresho bya misi yose bagenda bakabizana buhoro buhoro gushika umugambi wabo urangire ibiharuro rero ni vyiza biradushimisha kandi twizera yuko mu kiringo tuba twarabahaye imigambi yose izoshobora kujya mu ngiro ubuzi bwatanzwe ni ibihumbi bitatu na mirongo ibiri na butatu ku bihumbi bitanu na mirongo ine na bubiri bwari bwategekanijwe muri iki gice cya kane hoho hatanzwe impapuro fatakibanza mirongo itatu na zine hakaba hamaze gukoreshwa umutangana n'imiliyaridi ijana na zine imiliyoni mirongo irindwi n'umunani n'ibihumbi amajana magana atandatu n'ijana na mirongo irindwi n'icyenda y'amafaranga y'amarundi ku miliyaridi hafi amajana abiri na mirongo ibiri na zitatu zari zategekanijwe ni ukuvuga hafi ibice mirongo ine n'indwi ku ijana ubuzi bumaze gutangwa ni igihumbi n'amajana umunani na mirongo irindwi na butandatu kuri igihumbi n'amajana indwi na mirongo icyenda na rimwe bwari bwategekanijwe ni ukuvuga hafi ibice ijana na bine n'ibice indwi ku ijana mu ntara ya Cibitoke nayo ibifungurwa bimwe bimwe birazimbye ku masoko yo mu makomine agize ya Cibitoke nka Buganda na Rugombo nko ku isoko rya kijambere rya kibitoki ibifungurwa ibiciro nako by'ibifungurwa hamwe byaraduze hagati y'amafaranga amajana abiri n'amajana ane ibihumbi umunani ubu kigugwa ibihumbi cumi n'abiri biriya byahora bigugwa amafaranga amajana atandatu ubu bigugwa amafaranga amajyana icyenda ibijumba byahora bigugwa amajana atanu ku muteko ubu bigurishwa amafaranga igihumbi n'amajana atanu umuteko w'ibyamo ahora ugugwa amafaranga amajana atanu ugugwa amafaranga igihumbi hakaba mu isoko rya kijambere ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke abantu twahuriye muri iryo soko baje gusoma bamenyesha ko bisigaye bibagora abadandaza ibyo bifungurwa bavuga ko nabo nyene babirangura bizimvye ngo abadandaza gutyo kugira baronke inyungu umuyobozi w'ibiro bijejwe idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara c'ibitoke nyabenda beatrice tumubajije igituma ivyo bifungurwa bizimvye amenyesha ko bitazimbye cyane kuko ngo hari biboneka ahandi naho gusanga atari mu yera ryavyo mu c'ibitoke alexi ndayiragije radio televiziyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu nkino kutoroherezwa ku bibuga mu gihe bari barakurikirana inkino hamwe no kudafatwa neza n'ibinyamakuru bakorera ni bimwe mu bituma umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino udatera imbere mu burundi mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'inkino mu burundi evariste nziko banyankicegera cy'urongo ishyirahamwe rihurikiyemo abamenyesha amakuru b'inkino mu burundi agsb asaba leta kubaka ibibuga bikwije amategeko abarongo ibinyamakuru nabo akabasaba kudugiriza agashahara abamenyesha amakuru b'inkino kuko ngo bitanga cyane mu gushika ku bibuga bitandukanye bikinigwamwo inkino bucana yandi y'inkino na jean marie vianney kumana. Igwirirana ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi ryaratumye abakunzi b'amakuru y'inkino baza bararonka ku munsi ku munsi amakuru agezweho avugwa mu gisata c'inkino bisigurwa na Varisito Nzikobanyanka ni cegera curongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi AJSB mu funyafunyo y'igifaransa mu Burundi abamenyeshamakuru bakora ku nkino bari ku kivi kandi babikora neza kandi ni benshi urabona ko abamenyeshamakuru baba abimazemo igihe babana bashashobora no yuko bafise umuvuduko udasanzwe kugira ngo bashobore kubwira ababumviriza ingene ibintu by'inkino byifashe mu gihugu uwasanzwe ari cegera curamutswa AJSB hano aradusigurira akamaro k'inkino mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano inkino akamaro zifise zirahuza abantu iyo zihujije abantu birabafasha kubana neza inkino zirafasha kandi kugarukana amahoro na cyane cyane mu bihugu usanga birimwo imbyane zifatiye ku moko ku ntara n'ubwoko twari ubonye mu myaka iheze aho aho abarundi bari baracanyemwo inkino zarafashije kugira ngo abarundi basubire kunywana inkino rero ziranywanisha abana bariya badahuriye kuri iki canke kiriya bagasanga bari bamwe mu kibuga ukudafatwa neza n'ibinyamakuru bakorera ngo niyo ntambamye nyamukuru ihanze abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi ingorane ya mbere abamenyeshamakuru makuru b'inkino bafise nuko ntibafashwe neza n'ibinyamakuru bakorera amaradiyo n'ibinyamakuru bakorera kuko benshi usanga hari ababikorera ku bushake n'abandi kandi baronka agashahara ku buri kwezi mugabo kaba yabaye kuri ivyo hiyongera ko kutoroherezwa ku bibuga mu gihe baba bariko barakwirikirana inkino zitandukanye ica kabiri nuko eh, aho bakorera novuga ku bibuga usanga bakora badafise aho bakorera aha novuga nko ku bibuga vy'umupira w'amaguru eka n'ibibuga byose bisanzwe usanga umumenyesha makuru ahagaze mu barorerezi ivyo rero biratuma adakora neza umugabo wiwe wo kumenyesha makuru adakurikirana neza inkino ngene ziko ziragenda no kuvuga ko umumenyesha makuru atakibanza afise ifise ku bibera ku nkino kugira umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino utera imbere mu Burundi Varisitonzi ko banyanka asaba abarongoye ibinyamakuru kongereza agashahara k'abamenyesha makuru bakorera mu gisata c'inkino ico kugwa ca mbere nuko abamenyesha makuru ibinyamakuru bakorera amaradio bakorera bo baha agaciro bo baronsa agashahara kugira ngo bashobore gukora uwo mwuga banonokewe ikindi cokogwa nuko ibibuga vy'inkino vyubakwa bo kwibuka gusiga ibibanza abamenyesha makuru b'inkino bakoreramo ibibuga byo kubaka bo kwibuka ko bategekanya aho umumenyesha makuru guhagarara kugira ngo ashobore gukora umwuga wiwe neza ataba ariko baramugora ahagaze icegera c'urongoye ishirahamwe rihurikiyemo abamenyeshamakuru makuru b'inkino mu Burundi atera kamo abamenyeshamakuru makuru b'inkino kubandanya barangurana umwete umwuga wabo mu bwitonzi ntangere no kuyanganira ibibazo bibashikira mu gihe bari ku bibuga varisitonzi ko banyanka anasaba abamenyeshamakuru bose bahurikiye mu ishirahamwe hamwe AJSB kwerekana Karorero keza mu kubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi